wa khatar alibtida'i fihi ukamilifu wa hii dini ya Uislamu na uhatari wa kuzua ndani yake jambo ambalo halikuja na Uislamu ukamilifu wa dini ya Kiislamu vile vile na uhatari wa mtu kuzua lake akaliingiza katika hii dini faya ibadallah enyi waja wa Allah tabaraka wa taala ittaqullah tumcheni Allah tabaraka wa taala kisha waalamu namjue أن الله أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق tujue ya kwamba Allah tabaraka wa taala amemtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa huda ambaye ni, ni Qur'ani tukufu vile vile wa dini al ambayo ni Uislamu فبلغ الرساله رسول الله صلى الله akafikisha hii risala akafikisha Qur'ani akaifikisha dini ya Allah tabaraka wa taala wa adda al akatekeleza ile amana aliyopatiwa na Allah tabaraka wa taala ya kufikisha ujumbe huu wa nasaha al-umma kisha akanasihi umma huu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wajahada fillahi haqqa jihadihi akapigana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala ukweli wa kupigana hatta atahu yaqin mpaka yakamjia mauti Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aliendelea kuyafanya haya kuifikisha dini kunasihi umma na vile vile kuitekeleza ile amana aliyopatiwa na Allah tabaraka wa taala na vile vile kupigania hii dini ya Allah tabaraka wa taala mpaka mauti yakamjia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wataraka ummatahu ala mahajjatin bayda akawacha umma wake katika njia iliyonyeupe haina kiza njia ya wazi kabisa lailuha kanahariha usiku wake ni kama mchana wake kwamba mwangaza upo wa dini hii utaona kila ambalo walihitajia wewe katika maisha yako ndani ya ya dini hii na ndani ya risala hii aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam la yazihu anha illa halikun hawezi kupotea na hii njia iliyo nyeupe ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam isipokuwa yule mtu aloangamia kwa kufata matamanio ya hawa zake kwa kufata mambo ambayo hayamridhishi Allah tabaraka wa taala kisha rasulullah sallallahu alayhi wasallam bayana fiha ma tahtajuhu al-umma, akabainisha katika njia hii mambo yote ambayo umma inahitajia mambo haya kila kitu aliweka wazi mtume sallallahu alayhi wasallam fi jamii shuuniha mambo yote ambayo mja anahitajia katika maisha yake mtume ameweka wazi hatta qala abu dharr radiyallahu anhu baka abu dharr akatueleza akisema maneno haya matukufu ma taraka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hajawacha mtume sallallahu alayhi wasallam طائرا يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما mtume hakuacha hata ndege ambaye hugeuza mbawa zake katika hewani eh ugeuza mbawa zake hewani isipokuwa ametueleza ilmu kutokamana na huyo ndege bimaana lam yatruku lana shay'an rasulullah sallallahu alayhi wasallam illa bayyanahu wa wadhahahu lana hakutuachia kitu chochote isipokuwa ametubainishia na akatuwekea wazi katika mambo hayo ambayo alikuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam وقال رجل من المشركين bisalmani alfarisi radhiyallahu anhu mtu mmoja katika washirikina akamwambia huyu salmani alfarisi radhiyallahu anhu allamakum nabiyukum hatta alkhirat adabu qada'i haja yani mtume wenu amewafundisha hata adabu za kukidhi haja kana kwamba anauliza swali yani hakuacha kitu hata adabu za kukidhi haja za kuingia chooni akasema Salman al-Farisi naam ametufundisha hata hayo laqad nahana ametukataza Rasulullah sallallahu alayhi wasallama an nastaqbila al-qiblata bighaitin au bawlin mtume ametukataza tuelekee kibla wakati tunapokidhi haja ndogo au haja kubwa ametufundisha hivyo adabu ya kukidhi haja tusiwe tunaelekea kibla au tunaupatia mgongo kibla hayo amekataza mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mtu anapokidhi haja yake au anastanjia bi biaqalli min thalathati ahjar au mtu kufanya istijmari na chini ya mawe matatu tume ameeleza ame, haya ya kwamba mtu atakapokuwa yeye amejisaidia akataka kufanya istijmari kwa kutumia mawe au tishu basi atumie zikiwa ni tatu si chini ya tatu ili papate kusafika vizuri kisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatufundisha katika adabu za kuingia chooni anastanjia bil alla nastanjia bil yamin tusije tukafanya istinja na mkono wa kulia kujisafisha wakati umemaliza umemaliza haja yako basi tumia mkono wa kushoto usitumie mkono wa kulia au anastanjia biraji'i au azmin au mtu kufanya istinja au istijmar na mavi ya wanyama au kinyesi cha wanyama au kufanya istijmar na kutumia mifupa kwa sababu hivyo ni vyakula vya majini wakati unapomaliza haja yako kama uko porini huko uchukue mfupa ujifutie mtume amekataza au uchukua mavi ya ng'ombe au mavi ya mbuzi ukajifutia mtume sallallahu alaihi wasallama amekataza haya maneno haya azungumza al Farisi kumwambia huyu mshirikina ya kwamba dini yetu haijawacha kitu hata kimoja imebainisha mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka wazi kila kitu hata adabu za kwenda chooni wakadhalika alquranul azim na vile vile qurani tukufu قد بين الله تعالى فيه أصول الدين وفروع الدين فبين التوحيد بجميع أنواعه وبين حتى آداب المجالس والاستئذان ونحو ذلك حتى قرآن vile vile haikuacha kitu Allah tabaraka wa taala amebainisha ndani ya Qur'ani ile misingi ya dini vile vile yale matawi ya dini misingi ya dini na matawi ya dini kama vile alipobainisha tauhidi na anwaa za tauhid na zile sampuli za tauhid zote zimebainishwa ndani ya Qur'an pia adabu ya kukaa katika vikao watu watakaa vipi ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum mkiwa mko katika majalis basi mwenzako anakuja sogea nikae mpisha na yeye pia akae yafsahillahu lakum Allah pia atawapatia nafasi nyinyi hizo ni adabu za majalis kwa hiyo Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna kitu ambacho eh, zimebakiza katika katika mambo ambayo mwanadamu anahitajia katika maisha yake hata istidhani ya kuingia katika majumba ya watu tunaingia vipi ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha hizo ni adabu Qur'an imefundisha kila kitu sunna imefundisha kila kitu walihadha qala Allah tabaraka wa taala na kwa ajili hiyo amesema Allah tabaraka wa taala wanazalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin hakika tumekuteremshia kitabu tibyana likulli shay kitabu chenye kubainisha kila kitu wahudan na vile vile hicho kitabu ni mwongozo kwenu nyinyi wa rahma na ni rahma wa bushra lilmuslimin na kinaobashiria wale waislamu ambao wanatenda mambo mema ya kumridhisha Allah tabaraka wa taala Ibn Mas'ud katika kufasiri hii aya asema qad bayyana lana fi hadha alquran kulla shay Allah amebainisha kwetu sisi katika hii Qur'an kila kitu ambacho wewe wakuhitajia katika maisha yako sasa hakuna njia ya kusema Qur'ani imepitwa na wakati inatukataza mambo ambayo ni ya wakati huu hakuna kitu kama hicho Qur'ani inaenda na wakati Qur'ani inakwenda na zama hakuna kitu ambacho utahitajia katika Qur'ani isipokuwa kimeelezwa wala hakuna kitu utakachohitajia katika sunna isipokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amebainisha kwa kwa umma wake Ibn Kathir asema katika maneno haya Ibn Mas'ud wa qawlu Ibn Mas'ud aamu wa ashmal. Hii kauli ya Ibn Mas'ud ya kwamba Qur'ani imebainisha kila kitu, hii ni kauli ambayo imechukua umumu, imekusanya mambo mengi. Fa innal Qur'ana ishtamala ala kulli ilmin nafi. Hakika Qur'ani imekusanya kila elimu yenye manufaa min khabari ma sabaqa katika habari zilizopita Qur'ani imeeleza kaumu za Nuh قوم ya Ibrahim موسى ya Musa ya Isa mambo yalopita tuyapata ndani ya Qur'an vile vile wa ilma sayati na vile vile Qur'ani imebainisha ilmu ya mambo yatakayokuja haya yote unayoona technology sijui nini upuzi puzi yote Qur'ani imeshaeleza labda tu tuwe sisi ni watu ambao hatusomi Qur'ani na hatuifahamu Qur'an bali twaisoma kama vile ni kitabu tu cha, cha, cha historia lakini utapata kuna watu wengine wafaidika na hii Qur'ani hata kuliko sisi waislamu Qur'ani imeeleza kila kitu kwa hiyo na habari zitakazokuja wa kulla halalin wa haramin na vile vile kila halali kila haramu imeshabainisha Qur'an halali hii haramu ile manas ilayhi muhtajun na yale ambayo watu wanahitajia katika maisha yao fi amri dunyahum wa dinihim wa maashihim wa maadihim kila kitu katika maisha yako ya hapa ulimwenguni ya kesho akhera Qur'ani imeweka wazi fahadhihi alaqwan allati suqnaha lakum hizi kauli zote ambazo tumewasomeeni tadullu ala kamali hadha din inaonyesha ukamilifu wa dini wa shumulihi fi jami'il umur na kuenea kwake katika kila mambo ma ما من شيء مما يختص بالعبادات والعقائد والمعاملات wa وكل شيء hakuna kitu ambacho kinahusiana na mambo ya ibada mambo ya aqida mambo ya adabu mambo ya muamalati watu kuamiliana na kuishi katika mshtama isipokuwa Qur'ani imeweka wazi katika mambo kama hayo illa qad bayyana Allah fi kitabihi wa rasulihi fi sunnatihi isipokuwa Allah amebainisha mambo hayo katika kitabu chake na mtume wake katika suna zake idhan falaysa hunaka sabilun lil ibtida'i fi hadha ad-din hakuna njia ya kuzua tena ikiwa kila kitu kiko ina haja gani ya mtu kuacha haya yaliyopo akaenda akatafuta mambo ambayo hakuna katika nini katika Qur'ani faman ibtadaa fi hadha ad-din yoyote atakayezua katika hii dini wa ata biibadatin au aqidatin lam takun ma'rufan fi al-Qur'an wala fi sunnah wala fi al-Qur'ani ولا في القرون المفضلة فهو طاعن لهذا الدين أنه لم يكتمل yoyote yule atakayezua katika hii dini akaja na ibada yake akaizua ibada yake au akida yake ambayo haijulikani katika Qur'ani wala Sunna eh wala haijulikani kwa zile kuruni zilizopita ambazo ni kuruni bora wala katika sunna wala katika Qur'an fahuwa fa'ilun lihadha din huyu atakuwa ni mtu mwenye kutia dosari hili yoyote atakayezua jambo ambalo halikuzungumzwa na Qur'ani wala sunna akaleta yeye katika hii dini basi yeye atakuwa ametia dosari hii dini ya kwamba haikukamilika inahitajia yeye aikamilishe huku ni kumfanya mtume alikuwa ni khaib ya kwamba yeye alikuwa ni khaib na eh, mwenye khiana hakufikisha dini yote kwa hiyo utakuwa katika hatari kubwa ikiwa wewe utaleta jambo lako ukaliingiza ndani ya hii dini ya Allah tabaraka wa taala wa hadha huwa khatarul bid'i na hii au huu ndio uhatari wa bid'a wakati unapozua jambo lako ukaliingiza katika dini ni kana kwamba wewe unamtaani Allah na unamtaani mtume sallallahu alaihi wasallam unamtia dosari Allah wakati aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah amesema dini imekamilika wewe unasema dini haijakamilika na unazidisha yako Mtume sallallahu alaihi wasallam amefikisha hii risala kwa ukamilifu wewe unasema hajafikisha kwa ukamilifu bali tunatakiwa tuzidishe hapa na pale uhatari wa bid'a namna hiyo, na angalia mtu ambaye unayofanya hayo, usije ukaingia katika hatari kubwa ya kuwa unakufuru yale ambayo aliyotueleza Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول شيخ العثيمين رحمه الله تعالى فاعلم أن كل من ابتدع شريعة في الدين الله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعنا في دين الله عز وجل Sheikh Uthaymeen anasema jua ya kwamba kila mwenye kuzua sheria katika dini ya Allah hata kama ni kwa makusudio mazuri. sababu mtu anazua kitu anasema kwani kuna ubaya gani? Ma aradna illa alkhair, hatukutaka wala hatukukusudia isipokuwa ni khairi. Kwani tukisema hayo maulidi eh, tunamsifu mtume pale, tunasoma Qur'ani pale, tunakusanyika, tunakula sadaka, kuna ubaya gani? Sheikh Uthaymeen anasema walau biqasdin hasan hata kama ni kwa kusudio jema fa inna bid'atahu hadhihi hakika bid'a yake hii maakauni hadhalala pamoja na kuwa ni upotofu tu'tabaru ta'nan fi dini Allah azza wa jalla inazingatiwa ni kutia dosari dini ya Allah tabaraka wa taala ya kwamba haijakamilika wewe ndio haja kuikamilisha tu'tabaru takdhiban lillah angalia hatari huo inazingatiwa huko ni kumkadhibisha Allah jalla wa ala fi qawlihi katika kauli yake al akmaltu lakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al dina unamkadhibisha Allah tabaraka wa taala ya kwamba hakukamilisha dini yake kwa hiyo kuna uhatari mkubwa wa mtu kuwa yeye atazua katika hii dini lianna hadha al ni kwamba huyu ambaye anaezua alladhi ibtada shari'atan fi dini Allah ta'ala ambaye amezua sheria katika dini ya Allah walaysat min dinillah na si katika dini ya Allah tabaraka wa taala kaannahu yaqulu bilisani alhal nikana kwamba yeye anasema kwa ulimi wa hali inna ad-dina lam yakmul li'annahu qad baqi alayhi hadhihi sharia dini haikukamilika imebakia hii sheria wacha na mimi nifanye nini nizidishe sheria hiyo alati ibtadaha ambayo ameizua yatakarabu biha ila Allah anajikurubisha kwayo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngalia uhatari wa kuzua katika dini dini imeshakamilika fanya yale yaliyopo haina haja ya kujipata taabu na kuleta mambo mengine ambayo yatakutia gharama kupoteza wakati wala hakuna thawabu unaopata fanya yale ambayo Allah tabaraka wa taala amekueleza fa ya ibadallah enyi ee, waja wa Allah tabaraka wa taala idha kana al-amru hakadha ikiwa mambo ni hivi fa kaifa liman ibtadaa bid'ata al-ihtifal bi mawlid an-nabi sallallahu alayhi wasallam za'ma annahu khairun ni vipi yule ambaye amezua bid'a ya kufanya sherehe ya kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kudai kwamba hiyo ni khairi kwa kudai kwamba hiyo ni khairi fahal hunaka khairun fi hadha din lam yubayinu sallallahu alaihi wasallam je kuna khairi katika hii dini ambayo mtume hakuibainisha kuna khairi ambayo mtume hakuibainisha kweli sasa ni vipi mtu aje aseme ni khairi hakuna ubaya kuyafanya hayo laukana khairan lama taraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayanahu li ummatihi ingelikuwa ni kheri mtume asingewaacha kubainishia umma wake walau kana khairan lama tarakahu sahaba lau ingelikuwa ni kheri masahaba wasingewaacha bi كانوا al-umma 'ala al-qiyam bi kulli khair kwa sababu wao ndio walikuwa wenye kupa zaidi katika umma huu wa kufanya khairi kila mambo ya khairi walikuwa wakimuuliza mtume ili wapate kujua jambo la kheri wajikurubishe nalo kwa Allah tabaraka wa taala sasa ingelikuwa ni kheri hawa wasingeiwacha wala mtume asingewacha kubainisha angebainisha umma wake upate kuijua kheri kama hii wa min khatari albid'a na uhatari wa bid'a ta'wilu ayati llahi min almaana sahih ila almaana ghairi sahih ni kule kubadilisha aya za Allah kutoka katika maana sahihi kuipeleka katika maana isiyokuwa sahihi ikiwa wewe utazua katika hii dini utakuwa ni munharifu ni mwenye kubadilisha aya za Allah tabaraka wa taala kama vile walivyofanya mayahudi na manasara mayahudi walifanya mabadiliko katika injili katika Taurat na vile vile manasara wakafanya mabadiliko katika injili haka Allah lana eh, ametueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani wa kana fariqun minhum walikuwa kipote miongoni mwa Mayahudi na Manasara yasmauna kalam Allah wanasikia maneno ya Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun kisha wanayageuza baada ya kuwa wameshayafahamu na hali ya kuwa wanajua kabisa hivi tunavyofanya ni makosa lakini wao wanakwenda kugeuza maneno ya Allah tabaraka wa taala sasa utakuja kuona katika sisi Waislamu mtu anakuambia yani ma, ma, ma, ma, murad au maksudio ya kauli ya Allah tabaraka wa taala qul bifadli llahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un sema kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala na rehma za Allah tabaraka wa taala basi kwa ajili hiyo watu na wafurahi wakifanya hivyo ni khairi kuliko ya vile walivyovikusanya hii aya watu wakaenda kuibadilisha kwamba imekusudiwa maulidi nabii sallallahu alayhi wasallam angalia tahrif watu wanapokwenda kufanya tahrifu ya qurani kama vile walivyofanya mayahudi na na manaswara hal hadha huwa muradu hadhihi alaya ukisema kwamba aya hii inakusudia maulidi je hivi ndivyo alivyotaka Mwenyezi Mungu katika hii aya ingie katika tafsiri za wanazuoni uangalie qul bi fadlillah wa bi rahmatihi maana yake ni nini fadlullah alquran rahmatullah dinul islam sio maulidi sasa mtu utakuta anafanya taharifi katika aya za Allah tabaraka wa taala la wallah si kwamba aya hii inakusudia mambo ya maulidi bal hu hadha taharifun fi ayati llah huku ni kubadilisha aya za Allah tabaraka wa taala waliposhindwa na aya hii ya kwamba wameletewa hoja wakaambiwa hii aya haikusudii maulidi hapo wakatafuta aya nyingine aya hivi ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhair la'allakum tuflihun enyi mloamini basi e, fanyeni rukuu msujudu na mwabudu Mola wenu waf'alu alkhair na mfanye mambo ya khairi la'allakum tuflihun huenda mkifanya hivyo mtafaulu wakasema nini anna alkhaira fi hadhihi alaya huwa alihtifal bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wakasema khairi ilokusudiwa katika hii aya ni kule kufanya sherehe ya maulidi ya kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam je makusudio ya aya hii inakusudia mambo hayo ambayo wanasema hadha tahrifu Allah huku ni kubadilisha aya za Allah tabaraka wa taala Ibn Abbas anasema alkhairu almuradu fi hadhihi alaya, khairi iliyokusudiwa katika hii aya filatur rahim ni watu kuunga undugu kuunga kile kizazi eh, watu waungane katika vizazi vyao wa makarimu akhlaq na zile tabia nzuri ambazo Uislamu umetufundisha, lakini si kuja kutuambia aya hii eti imekusudiwa maulidi nabi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo watu wana hatari ikiwa watafanya mambo ya bid'a katika dini, wana hatari ya wao kuingia katika al Qur'an. Nasema ni khairi tu hii, Allah amesema wafa'alul khair, fanyeni khairi ni kheri gani waijua wewe mtume hakuijua hiyo kheri ni kheri gani waijua wewe maswahaba hawakujua utakuwa wewe wa mtani mtume sallallahu alaihi wasallam kwa وامتياد سار متوم صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون ndugu wapenzi watukufu wa Islam na wahusieni tena pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha na Allah tabaraka wa taala eh mambo ya bid'a yamekuwa ni yanazungumzwa kila wakati na huku kuyazungumza ni kwa ajili ya kuwakumbusha watu. Maana yake misimu ipo ya kufanya mambo kama hayo yaliyozua yaliyozuliwa katika dini. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama madai kuweza kuwatanabaisha watu kutokamana na mambo kama haya na uhatari wa mambo kama haya ya kuzua katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Mche Allah, muogope Allah, jiepushe na uzushi katika dini angalia hili lina dalili fata halina dalili wacha tafuta dalili yake ukikosa khalas mwambie mimi haa hili silo katika dini hili halifai katika kwa sababu sisi tuna vipimo kwa kuangalia mambo ya kiibada mambo ya kimuamalat vipimo vyetu ni Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na ufahamu wa wale wema walopita ambao ni masahaba na tabi'in na tabi tabi'in hao ndio vipimo vyetu katika kufanya mambo yetu ya kidini la sivyo tutamwambia mtu la jambo lako haliko katika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 إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله